Jean-Marie Vianney Ngendakumana Banje kubaramutsa mwege mwese muhandanya muteza abiri ibiganiro bica hano kuri radio isanganiro mudutunge kuri no mwanya twabacereje kugira tubashikirize ano makuru twabateguriye kuri no mutaga mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo akaza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira urwego sense rujejwe gucungera ibimenyesha makuru mu Burundi ruriko rurakora uko rushoboye kugira ngo abamenyesha makuru bubahirizwe mu bijanye n'agahembo nayo ingingo zirutse gufatwa na babura amatari b'intara za, za Kirundo na Kibitoke zo kubuza abarimyi gushora umwimbu mu zindi ntara ngo ngo zirakwiye kunonosorwa neza kugira zorohereze abarimyi n'abaguzi nibishikirizwa n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaguzi abuko bucana yandi imvugo iremesha yuno munsi iza kutuyagira ibiranga imvugo zirimo agashavu mukanyi sase nido nido jyano makuru mu buhinga bw'ivyuma Serafina Hagizimana ni wari karatuma amajwi yabashikira mu ibereye hose sangwe kaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ryano makuru tuyahera mu gisata cyo kumenyesha makuru ugwego rujejwe gucungera ibimenyesha sense CNC ruriko rurakora ibishoboka byose kugira umumenyesha makuru mu Burundi afatwe neza mu bijanye n'agahembo Vestine Nahimana yabishikirije kuri wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu guhimbaza umuvunyi yahariwe abamenyesha makuru uwo arongoye urwo gwego asigura ko abarongoye ibimenyesha makuru babwirizwa kubanza gusinya amasezerano yerekana uburyo bazohemba abakozi babo ikindi naco babwirizwa gusinyiranira n'amasezerano y'akazi no kubarosa ikarata ibaranga tumutegabiri twarafashe iya mbere eh, mu gukingira umwuga w'abamenyeshamakuru mwahitiye mubibona eh, muri cya kibazo eh, kijyanye no gutanga umukarata karanga mu menyeshamakuru twaragerageje kwerekana ingene umumenyeshamakuru agomba gukingirwa bihereye aho asanzwe akorera niho twanashyizemo eh, bijya bijyanye n'uko kugira ngo eh, tubereke eh, tubahe inkarata tubanza kubona yuko mufise akazi koko twifuza yuko dukingira umwuga w'abamenyeshamakuru neza namwe mugashobora gukora nk'uko abandi bamenyeshamakuru mu bindi bihugu bikora aho rero niho muri jya nama nkuru eh, turi ko turamera amagabo turi ko turamera amagabo kuri bimenyesha amakuru biza gusaba ngo tubyemerere tubibwira tuti yamara yamara mu minsi iza tuzokara rwose gusumba kuko bazotegereza kutwereka ingene bagiye kuzofata umumenyeshamakuru azoba yaronse akazi kuri icyo kimenyeshamakuru gutyo tumenye yuko umumenyeshamakuru atavuye muri bwa bushomeri bwa bushomeri butari bwo mugabo avuye mu bushomeri koko aje gufatwa nk'umukozi nabibukije ko mukora mutari abakozi ba leta mukorera ibimenyeshamakuru ibyo bimenyeshamakuru natwe akaba ari twe tujejwe kubiha intumbero iyo ntumbero ako kamo turakumva kandi turakazi twaragashikirije igihe kitari gito bibonekana ko mu minsi iza abandi bamenyeshamakuru bazoronka inkarata kuko bahawe ubuzi kuko bahawe amakontara amakontra nayo ni ikintu musinya hagati y'umukozi n'umukoresha kandi muracyumvikana ko. mumaze rero kuba mwacyumvikanye ko ikibazo cyo kwidoga ntikizogaruka Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'uburimyi ingingo ziheruka gufatwa na babura amatari b'intara za Kirundo na Cibitoke zo kubuza abarimyi gushora umwimbu mu yindi mihingo y'igihugu ngo zikwiye kunonosorwa neza kugira zikingire abarimyi n'abaguzi ibyo bivugwa n'umuvugizi w'ishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko Noel nziza agasigura ko atantara yovuga ko yigenga ahubwo ategerezwa kuba ihanahana ry'ibidandazwa hagati y'intara zigize igihugu mu ntumbero yo kubahiriza abadandaza n'abaguzi umwe akumiriwe tumutega abiri yaganiriye na mugenzi wacu Evariste Nzikubanyanga Ishirahamwe ry'abaguzi ya Bukovo riratangazwa n'ingingo zafashwe na buramatari w'intara ya Kirundo na cyane cyane ivuga yuko ata murimyi canke uwundi mudandaza azoshora ivyimbuwe mu kirundo mu zindi ntara twebwe rero nk'abaharaniye ineza y'abaguzi turabona yuko iyo ngingo yari ikwiye kunonosorwa gusumba kuko iratuma haba kubuza cyangwa kudafasha neza abarimyi kuko umuntu ariko ararima haraba afise intumbero yuko azobigurisha kugira ngo yikonere mu bindi akeneye kandi biva mu zindi province cyane naho akashora umusesekara icyo tuzi ni uko mu rudandazwa ubwo aribwo bwose haba guhanahana ibidandazwa kandi intara imwe ikirushije iyindi bakabishora kugira ngo bagure ibyo dushobora kuba biyimbura bo nyene mbere hariho n'ibiva hanze ushobora gusanga ugurira mu zindi ntara ku buryo rero tuvuga tuti ni hari mu ntumbero yo gukingira umwimbu ni byiza icyumviro ni cyiza ubwo twibaza yuko boje inama n'ingingo n'abarimyi mbere n'abadandaza kugira ngo ntabwo habura abashobora kuba mu mporero na cyane cyane bashobora kuba bakeneye ibindi bivuye mu mwimbu bakora hariho nk'abariya bineva z'abana hariho abagura amakaye hariho abaja kwa muganga baje gushora utuntu eh, hanyuma ugasanga ibyo abo nabo birangura bashobora kubishora ahandi bashobora kuba babikeneye rero twibaza ko bariko barengera agatera k'umuguzi ni byiza gukingira umwimbu mugabo ugakingira umwimbu ukingiye n'abaguzi ukingiye n'abarimyi ukingiye n'abadandaza kuko ingingo iyo ari yose yoza yisunga neza ya bose kandi ikindi nacyo twumvise kandi nacyo tudashimye tuyoza ko nacyo cononosorwa ni ingingo yafashwe na bamatari mu cibitoke yerekeye abadandaza b'ibigori cane cane abavyoza kwima barabara canke abadandaza ibitetse icambere ku ruhande rw'ishirahamwe ryabo rya buko turasaba ahubwo yuko mugabo mushobora kuba ari ingenzi akeneye gusama amagara afashe icyo kigori rero twibaza yuko naho nyene baheza bakaraba ingene babitunganya ukundi kuko umuntu yimbuye niwe bafuma amenya uwo yagurishije ko Ahubwo ikindi gikuru icyo twabona bahanura mbere ni uko boheza bakavuga bati abantu mukora uwo mwuga wo kudandaza ibigori byokeje nk'ibitetse ku mabarabara mubanze mumenywe n'intwaro hanyuma uzoheza umaze kumenyekana baheze bagenzereza bari yuko usanzwe umusuma nuko usanzwe ari umudandaza ibyo kandi birashoboka kuko abantu baba mu ikomine canke mu izone baba bazinanye Noel Nkurunziza ni umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi abuko inyuma y'akaruhuko gato ano makuru duca tuyabandaniriza mu gisata cya politiki. isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi kuri no mutaga arabandanya kuri radio isanganiro nkayibutsa ko abari hano mu gisagara ca Bujumbura muri ko maradukurikira ku murongo wa 189 n'ibikindwi abari ko badukurikira mu ntara zitandukanye zigize Burundi turiko twumvikana heshi yacu hashoboka duciye kwijana na rimwe mu makungu naho muca cakuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage or, or, umugambwe w'abadasigana iporona urashima ingene urubuga rwa politike rwifashe muri kino gihe mu gihe himirije amatora mu mwaka yumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu olivier nkurunziza avugira na kumukuru arongo uwo amenyesha ko banegura inyifato yabamwe mu batware bo hasi baburabuza ibikorwa by'imigambwe tumutegabiri mu mugambi w'abadasigana iprona mu ntara zose turakora ibikorwa turasaba uruhusha indongozi mu ntwaro bakatwemerera canke tugaja mu manama atandukanye ibi rero twobiha insiguro zibiri ni uko ubwa mbere indongozi z'igihugu n'abakuru b'imigambwe tubandanya tubonana eh, mu manama aduhuza hafi buri kwezi biciye mu ihuriro ry'imigambwe kugira ngo tuvugane aho umwe wese aba yagize ikibazo kuko ibi nibyo bizodufasha ko duja ku rubuga abanywanyi bacu badasimbiranira ko na cyane cyane indongozi z'igihugu zubahiriza amategeko kuba umugambwe w'abadasigana ntaho baraturagiza ariko harashika ko mu mitumba usanga hariho indongozi zirongoye imigambwe ku mitumba ivyo ntitwogenda tutabivuze zitarumva ko ibikorwa vy'umugambwe byobera ku mitumba ugasanga nk'umukuru w'umugambwe intambwe uri ku mutumba uri ku butegetsi arihaye uruhusha rwo kubwira abantu ko abatazoza mu mugambwe wiwe batazosubira kuvoma batazosubira kugura icupa ahantu ibyo twarabibonye ariko kandi iyo tubyicariye n'indongozi ku rwego rw'igihugu z'umugambwe uri ku butegetsi tugasanga ntawabatumye tugashima cyane ingendo y'ukuntu baca babahanura ikindi cya kabiri kumbure ni uko imigambwe myinshi itari ku kibuga iyo imigambwe myinshi iri ku kibuga kumva abantu ukuntu bagira ubu rero tutera tuja mu matora ari akanenge kovugwa nibaza ko twokumva uko dutera tuja mu matora nicyo gituma dusaba leta ko yokomeza ibi bikorwa eh, kuko vyama bihinduka iyo tugiye mu matora ukumva umugambwe wukumva ugwaruka ruri mu migambwe rwasimbiranyeko ure twifuza ko ni navyo twaganiriye n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ko dutegerezwa gutegura amatora ku buryo imigambi izagenda guhiganishwa imigambi n'ivyiyumviro abantu bumve ko amatora ari igikorwa ariko ubuzima bw'igihugu bubandanya numugambwe kodebu ubona ko ugushikira urubuga rwa politike bisa n'ibiriko biragenda neza muri kino gihe Kefani bizi aurongoye nawe nyene abona ko akiri bamwe bamwe mu bajeje intwaro ku nzego z'intango bataratahura ko abarongoye imigambwe bafise uburenganzira bungana mu bijanye n'ibikorwa bya politike tumutega muri ino minsi rero uza gusanga atamigambwe myinshi iri kwiraja kwegeranya abanywanyi bikunda kuba ni za nama e, zihuza indongozi kumbure zera amapemanase y'intara y'amakomine e, aho rero bigasa n'ibigorana neza ko twovuga ivyerekeye ingene buba ba politiki bifashe kuko tutarashobora kuba turi kurubuga kwegeranya abanywanyi muri kino gihe ariko muri rusange twavuga yuko ivyerekeye ubushikirwa bwa politiki bisa n'ibiko bisa gusabana n'ibigenda neza naho dusanga hasi na cyane cyane urwego rw'amakomine eh, n'imitumba hariho indongozi zimwe zo zitarategera neza yuko imigambwe yose ifise uburenganzira bungana bwo gushyikiriza ibyiyumviro vya politiki vyo kwegeranya abanywanyi hariho abo usanga bacibaza yuko umugambwe babavamo wonyine wonyene ari bo bonyene wogira uburenganzira kumbuye kurusha ubw'abandi gushikiriza ivyiyumviro icyo dusaba ni uko ubushikiranganji bw'intwagati mu gihugu bujejwe imigambwe bugirisha amanama menshi na cyane cyane hakaba amanama ahuza ba musitanteri n'abarengoye imitumba n'abarongoye imigambwe ku rwego rwo hasi kugira ngo bumvikane ibyerekeye uburenganzira n'amategeko agenga imigambwe n'amategeko agenga amanama n'imyerekano bamenye uburenganzira ko imigambo yose ifise uburenganzira bungana gushikiza ivyiyumviro mu bijyanye naho n'agateka kazina muntu ihohoterwa rifatiye ku gitsina ni intambamyi idasanzwe mu iterambere ry'inkino e, z'abigeme n'abakenyezi mu kiganiro nabo byega himbazwa umunsi wahariwe inkino z'abakenyezi kuri wa kabiri bamwe mu bakinnyi babona ko amahohoterwa amwe nayo akorwa cyane cyane n'abamenyereza aburagiza iterambere ry'abakinnyi n'inkino muri rusange Lydia Sekera arongo ishyirahamwe mpuzankino mu Burundi seno yibutsa ko ibyo bihanwa n'amategeko Omer Ndwayo muri ico kiganiro bamwe mu banonotsi bababazwa no kubihohotera rifatiye ku gitsina rivugwa mu nkino bati hakwiye gufatwa ingingo ushobora kuba wamaze kubyumva mu zindi nkino kanatsinda n'ikintu kibi gituma urwaruka rwa none rudashobora guhumbira gusubira kujya muri siporo kubera yuko nta kuntu umukinnyi azoshobora kuza akumva hariho guhohoterwa ngo ejo yongera agaruke ndetse n'umubyeyi amaze kubyumva ndibaza yuko kitomubera ciza kurungika umwana kuko yobavuga ati ndamushize mu menyo y'ingwe ikintu mbona ni uko uwo muntu yohanwa n'amategeko hari igihe usanga biba defa barabiheba bakabura n'ingene bifata kubera baba badekuraje kuko baba barakorerwa amabi kandi urumva yuko atari ibintu bisa neza ni ugufata amadesiziyo hama umuntu ashaka gukorera nabi umukinnyi umunonotsi agakurwa ivyemerwa n'abitabiriye ikiganiro Lydia Nsekera arongoye ishyirahamwe ry'inkino Seno mu Burundi asigura ko hashyizweho itegeko ribihana ubwo turavuga tuti kora yuko na twebwe ibyo ngorane tuzifise reka twicare tujye gushiraho itegeko itegeko rihagaze cyane kumwifato umumenyereza arinda gukora imbere y'abakinnyi muri iryo tegeko hari inyifato hakabaho n'ibihano ari umuntu yafashe uwundi ku nguvu umuntu azoca yegera igipolisi twashatse yuko abantu bose bumva ko iryo tegeko rihari cyane cyane abo bavyeyi bamwe bamwe badashaka yuko abakobwa babo baja guca mu nkino uwo murongozi wa seno ahamagarira indongozi z'imigwi abamenyereza n'abandi vyega kuvavanura n'iyo ngeso omendo wayo nawe urakenuye tuve hano mu gisagara ca Bujumbura dukubitire hariya mu ntara ya Mwaro muri cyo gisata nyene aho ikiyago hagati y'abavyeyi n'ugwaruka ukugwiza inyigisho mu gwaruka zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ni bimwe mu nyishu zitangwa na bamwe mu bajeje intwaro amashengero abaserukira ugwaruka mu ntara ya Mwaro kugira ngo ugusoma inda hataragera mu gwaruka bigabanuke waserukiye umugambi Sharpe uriko urashira mu ngiro uwo mugambi agashima aho babigejeje akavuga ko abegwa n'icyo gisata bakeneye ubumenyi bukwiye mu bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza abajeje intwaro muri iyo ntara bagashima intambwe iyo ntara igeze ko muri icyo gisata ni nkuru tubaza Laurent Ndikuriyo nk'uko bivugwa na bamwe mu bajejwe intwaro n'amashengero abaserukira ugwaruka mu ntara ya mwaro ngo kugira hagabanuke ugusaba imbanyi hataragera mu rwaruka hakwiye ibiyago hagati y'ababyeyi n'abana ku bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza inyigisho zitangwa ku bijyanye n'irondoka zikaza zuzuzanya hamwe no kugwiza inyigisho zihabwa urwaruka kuko hari abazisama ku kutamenya ikindi ngo ugwaruka ngo kwitura amavuriro bagenzi bugwaruka ku byo bakeneye kubaza kandi ngo ntibarondere cyane gutwarwa n'amara karonko aniki gahimbare aserukira umugambi sharp ushigikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu vya buraya ukaba mu ngiro n'urunani rw'amashyirahamwe yo kurwanya sida no guteza imbere amagara y'abantu abs mu nama iryo shyirahamwe ryagirishije kuri uwa kabiri abari mu ntwaro amashengero abaserukira urwaruka ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza y'urwaruka intumbero ngo ikaba ari ukugira abakora mu mavuriro bihe ihangiro ryo gutunganiriza neza kurusha uko vyahora abanyagihugu babitura gukora nuko abari mu migwi itandukanye yoronka ubumenyi bukwiye muri ico gisata umuhanuzi wa ramatarajejwe imico n'akaranga Clavengurube arashima intambwe iyi ntara igeze ko akavuga ko intara iri muri zine mu gihugu uyu mugambi uzorangurirwamwo imwaro Laurent Dikuriyo Radio Isanganiro Lorandi kuri yo tugukengurukire tukiri muri yo ntara nyene ya mwaro ibitegwa bitari bike nk'ibigori bitoke imyumbati n'ibindi vyarononywe n'imvura nyinshi irimo urubura yaguye kumuhinga muhinga mu buyu wa kabiri ku musozi higiro muri commune ndava y'intara ya mwaro Aloyizi ndenza ko mustanteri wa commune ndava bimenyesha yongera ko muri mvura ibiti bitatu vy'amatara azova ku rugomero rwo mu rwo munyanyotsi ruri ruri kuruzi kigina vyononeka niyo mvura amenyesha ko babimenyesheje gisata regide zo kugira ngo ivyo biti bisubirizwe tuvenga mu ntara ya Mwaro dukubitire hafi yaho mu ntara ya Rumonge mu bijanye n'ubudandaji abadandaza bose b'ibinyobwa vya Brarudi bakorera mu ntara ya Rumonge bafise gushika ku 15 ruhuma kugira ngo babe barondeye impapuro n'ibindi bibarekurira kurangura uwo mwuga Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge yafashe iyo ngingo ku mugoroba w'uyu wa kabiri mu nama nabo vyega ngo barabire hamwe imvo zituma mu rumonge ibidandazwa vya Brarudi bitubahiriza ibiciro bamwe mu badandaza b'ibinyobwa vya Brarudi bavuga ko isabikanya nabi ryavyo ari imvo nyamukuru ituma biduga ibiciro mu rumonge Jean Pierre Misago bamwe mu bafise amadepo barangura ibinyobwa bya brarudi mu mamega bavuga ko bagwa mu mutego wo kuduza ibiciro kuko ibinyobwa bibashikira byazimbye bivanye n'uko aribo birihira ibisabwa byose kugira ngo ibyo binyobwa bibashikire kandi mega niyo yabwirizwa kwimenya ingene ibashikiriza basaba umuco muri brarudi kw'ayo mahera bavuga ko aharugwa ku bihumbi amajana atatu na mirongo itanu ku ikamyo itwara ikaziye ziharugwa ku majana ane yoba yashinzwe na brarudi canke ko boba ari bene amamega bayishingiye kuri icyo kibazo abaserukira brarudi mu ntara ya rumonge no bw'uburundi bavuze ko ata burenganzira bafise bwo kugira kugira icyo babivuze ko ariko ku bwa bene amamega icyo kibazo kirazwi muri burarudi kandi kimaze imyaka myinshi kibazwa bishugwa ko bariko baracigana amagingaya bw'abandi bari bitabye iyo nama ibinyobwa bya burarudi bizimba bitumwe n'abafise amadepo bakagira ko bagafita n'ibirabo badandarizamo ibyo binyobwa abo rero ngo bafata igice kirenga cy’inzoga baba baronse babwirizwa kuranguza bagaca bazidandaza mu birabo byabo leonare niyonsaba buramatari w'intara ya rumonge yari arongoye iyo nama atanga gushika ku igerekerezo rya cumi na gatanu ruhuma kuza ngo abifuza gukorera muri ico gisata bose babe barondeye impapuro zose zikenewe ngo baronke ubwo burenganzira bakore bisunze amategeko buramatari w'intara ya rumonge asaba abaserukira burarudi mu ntara ya rumonge n'ubumanuko bw'uburundi gufasha kugira ngo amategeko yubahirizwe mu bijyanye no gukura ibinyobwa bya burarudi mu mamega babijyana mu madepo jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro vuga undemeshe imvugo zirimo agashavu zirangwa n'ibintu bitandukanye nk'iterabwoba divine ininahazo yanonosoye iby'imibano n'inkomoko z'abantu hamwe n'iterambere ridakumira asigura ko abakoresha izo mvugo baba bashaka kwerekana icubahiro cabo akabona ko izo mvugo iyo zikoreshejwe zonona byinshi nko kudashika ku iterambere rusangi na cyane cyane mu bihe by'inyuma y'intambara onera muco indongozi mu bisate bitandukanye nizo ahanini zije imbere y'abandi zigatanga ubutumwa kanaka yo rero mu mvugo zabo harimo agashavu gusanga harimo amajambo yo gukankama no gutera ubwoba abamwumviriza ibyo ngo bigatuma ababwirwa badashobora no guterera ibyiyumviro kubera ubwoba ibyo bigasigurwa na divino ininahazwe yanonosoye iby'imibano n'inkomoko z'abantu akongera akaba n'umuhinga mu bijyanye n'iterambere ridakumira abari imbere y'abandi kenshi birashika bishoboka yuko bakoresha imvugo irimo agashavu kugira ngo berekane icubahiro cabo kandi kugira ngo abariko barabumviriza babubahe muri icyo gihe ntibaheza ngo bahe akanya abariko barabumviriza kugira ngo bashikirize ibibabakiye akari ku mutima uwaba ari imbere y'abandi niwe afata ijambo hama ntahe akanya abandi ko kugira ico bashikirije abo rero bariko barumviriza baca bahitamo kwihorera nubwo baba bafise ico boshikiriza kiri ku mutima kubwo kugira ubwoba bahitamwo kuhora ingaruka ngo nuko izo mvugo zidashikana ku iterambere rirama kuko bamwe n'abandi bicamwe imigwi na cyane cyane mu bihe by'inyuma y'intambara haba hasanzwe haribonekeje kwigaburamwo kw'abantu mu bihe by'inyuma y'amagume imvugo irangwa n'agashavu uh, ifise ingaruka mbi nyinshi kuko hariho imigwi y'abantu iguma yumva ko ikumiriwe itahawe ijambo kandi rero n'ikibano ntigiheza ngo corohe kubana neza uh, kubera yuko ba bantu baguma bumva ko bakumiriwe bagumana agashavu mu mitima yabo kandi ivyo bigatuma iterambere rusangi no kunywana biheza bikagora abo bashikiriza izo mvugo wo kwiga gutanga ubutumwa atagashavu bashizemwo ahagungwa kingene nyabuna buhanahana ibyiyumviro wahawe akaryo ko kuba imbere y'abandi ni byiza yuko iyo ariko arashikiriza iciyumviro abarongoye akibashikiriza mu mutekano kandi mu mvugo itagirira nabi bamwe canke abandi kandi akagerageza guha ijambo bariko baramwumviriza kugira ngo umwe wese aronka akaryo ko gushikiriza akamubakiye ku mutima muri icyo gihe umwe wese yavuze icyo yumva bituma ikibano kiba ciza hakaba amahoro umwe wese akumva yuko afise ikibanza ciwe imvugo irimwo agashavu ngo kenshi ashobora no gukwegera uyishikiriza kuvuga n'ibyo atari yatekanije kuvuga gutyo agashobora gusigara aricuza akaba ari nongara rero duce turangiriza amakuru turiko turabashikiriza kuno mutaga mwakoze mwege mwese mwari muyateza abiri mubandanye mugira ibihe vyiza muherereye hose na gahwane